toe die Heere vir my gesê, gaan al jou vrou. Breng haar terug naar jou toe en bemin haar al het sy verhouding met iemand anders en al pleeg sy overspel. Want die Heere het steeds vir Israël lief al het hulle ander goede verkies en uitsoek gewis aan hulle geoffer. Ek het haar toegekoop vir 15 stukken zilver en 100 kilogram gars. Toe sê ek vir haar, jy moet vir baie daar in my huis bly en nie by ander mans rondslaap nie. In hierdie tijd mag je met niemand seksuele omgang heen nie, selfs nie met mij nie. Net so sal Israel vir een lang tijd sonder koning en leiers, sonder offers en aanbiddingsvoorwerpe, sonder eefot of selfs afgespeelde wees. Daarna sal die volk terugkeer na die Heere hulle God en na hulle koning, die afstammeling van David. Hulle sal met beving en onzag na die Heere toekom, in die laaste dag sal hulle sy goeie gaves ontvangen.